Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 16. ožujka 1974. godine u vojarni u portugalskom gradu Caldas de Ranja, smještenom oko 70 km sjeverno od Lisobona, oko 200 vojnika pripadnika pete pješačke pukovnije portugalske vojske zarobilo je zapovjednika pukovnije, njegovog zamjenika i još tri bojnika. Onda su se ukrcali u 10 kamiona i krenuli prema glavnom gradu. Prema kasnijim izvještajima, tih 200 vojnika su uz osobno naoružanje u te kamione i ukrcali nekoliko minobacača. New York Times u izvještaju objavljenom sljedećeg dana ovako je opisao te događaje. Geraldes Cardozo Generalni direktor za novinstvo u Ministarstvu informacija rekao je da su se pobunjenici nadali da će dobiti potporu drugih vojnih jedinica dok su se kretali prema glavnom gradu. Umjesto toga presrela ih je sedma oklopna pukovnija, koja je ostala odana vladi. Sedma pukovnija stacionirana u Lisabonu kretala se u ranim jutarnjim satima kroz grad u oklopnim vozilima i zauzela položaje pored aerodroma na sjevernim prilazima gradu kako bi sačekala pobunjenike. Sukob je bio miroljubiv. Pobunjenici, koje su vodili niži časnici, razgovarali su o situaciji s odanim trupama i onda se vratili nazad u Kaldas da Rainju. Vojarnu su onda okružile druge odane snage i čini se da su pobunjenici uhapšeni. Građani da Rainje, koji su izjavili da znaju ljude koji su bili uključeni u pobunu, rekli su novinarima da su vojnici planirali zbaciti vladu. Plan se nije ostvario. Pobunjenici su uhapšeni načelnik stožera general Francisco de Costa Gomes i general Antonio Spinola smijenjeni su sa svojih dužnosti. Ministar obrane Joaquim da Silva Kunja održao je noćni sastanak s ministrima koji su bili na čelu tri glavna roda oružanih snaga i uvjerio se da je pobuna izolirani incident. Već 48 godina Portugal nije imao normalnu vladu. Godine 1926. Poljska je državnim udarom svrgnula civilnu vlast. Šest godina nakon tog državnog udara Antonio de Oliveira Salazar postaje predsjednik vlade i on je utemeljio autoritarnu vladavinu koja je nadživjela i njega. On je 1968. pao sa stolice za pedikuru i postao trajno nesposoban za vlast. Na čelu najdugovječnijeg zapadnoevropskog autoritarnog režima naslijedio ga je Marcelo Caetano. Pobuna 200 vojnika nije uspjela srušiti režim, ali to nije značilo da je gušenje te pobune odvratilo druge pobunjenike od pokušaja da sruše režim. Oni su taj neuspjeh shvatili samo kao pouku. Ponašali su se poput prijekih mladih ljudi koji se ne mogu obuzdati. Tako su pobojenike od 16. ožujka okarakterizirali ljudi koji su planirali puno ozbiljniji udar. I oni su bili niži časnici koji su se okupili u organizaciji nazvanoj Pokret oružanih snaga. Ključnu ulogu u planiranju odigrao je jedan od rijetkih članova tog pokreta koji imao čin bojnika. Kenneth Maxwell u knjizi Stvaranje portugalske demokracije piše. Vojni plan bojnika Otela Sarajeve de Carvalha Ciljao je da se brzo odsječe Lisabon, preuzme nadzor nad ključnim zračnim lukama, radijskim postajama i vladinim objektima, te da se režim prisili na brzu kapitulaciju. Diskretno se u vojnim jedinicama širom zemlje ispitalo njihovo raspoloženje. Tom je nesvjesno pomogla vlada koja je planove pokreta oružanih snaga raspršila po vojarnama u unutrašnjosti u pokušaju da se razbije pokret. Šifra za početak državnog udara dana je preko portugalske katoličke radio postaje radio Renesansa tijekom ponoćnog programa zvanog Limiće. Vojnik de Carvalho trebao je signal za početak državnog udara. Htio je pustiti pjesmu od Zeke Alfonsa, Menjam Majš Sinko, ali tu je pjesmu režim zabranio. Zato je radijski voditelj predložio drugu pjesmu od Zeka Alfonsa, koju režim nije zabranio. Prije emitiranja pjesme, voditelj emisije Jose Vensoneloš pročitao je prve stihove te pjesme. Nakon toga emitirana je i sama pjesma. Vila Morena terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da Pjesma Grandola Vila Morena imitirana je 25 minuta nakon ponoći 25. travnja 1974. godine. Bio je to signal da se pokrenu snage koje je pokret oružanih snaga okupio za udar. Kenneth Maxwell piše. 80 km sjeveroistočno od Lisabona u Santaremu, na strmoj litici koja se nadvijala nad rijeku Težo, deset oklopnih vozila iz portugalske škole konjaništva bilo je spremno. U tri ujutro oni su krenuli na jug cestom za Lisabon brzinom od 60 km na sat. Do svitanja kolona je bila u središtu Lisabona i nije naišla na otpor. U međuvremenu jedinice oružanih snaga pobunile su se širom zemlje. U osam ujutro osam tenkova iz vojarne sedme konjičke pojavilo se na prasadu komerciju. Oni su se predali satniku maji 20 godina starom zapovjedniku odreda iz Rema. Još se tenkova pojavilo sa zapada, tutnjali su po kamenim kockama popločenim ulicama uzduž riječne obale. Njihov zapovjednik brigadir Reis zapovjedio je da otvore vatru. Posade su zapovjed odbile. Pad pozicija potrajala je do 11 sati kada je satnik Salgeiru Maja uvjerio brigadira da se preda. Do trenutka kada se predao brigadir Reish na ulicama Lisabona okupile su se mase ljudi koji su naslutili da se događa nešto veliko. Kroz te se mase s mukom probijala oklopna kolona koju je vodio satnik Maja – on je za cilj imao vojarnu Karmo, u kojoj je bilo sjedište Nacionalne republikanske garde portugalske žandarmerije. U toj se vojarni sakrio Marcelo Caetano, predsjednik portugalske vlade i Salazarov nasljednik. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Do trenutka kada je satnik Maja stigao do vojarne Karmo, Portugal je čuo ovu prvu objavu pokreta revolucionarnih snaga. Bilo je jasno da traje dobro organizirani udar kojemu je cilj rušenje režima. Kenneth Maxwell u knjizi o stvaranju portugalske demokracije piše da je Marcelo Caetano bio neuvjerljivi diktator. Bio je oprezan, legalist i neodlučan i dugo je vremena proveo u Salazarovoj sjeni – je cijenio njegovu marljivost, ali bio sumnjičav prema svakoj inicijativi. Ali taj neodlučni diktator bio je na čelu režima koji je 42 godine vladao Portugalom i časnici koji su pokrenuli udar trebali su njegovu predaju. Za to je bio namijenjen onaj general koji je smijenjen nakon onog neuspješnog pokušaja pobune pete pješačke pukovnije. Kenneth Maxwell piše. Marcelu Kajetanu, sjedeći napuštenu u maloj sobi u stražnjem dijelu vojarne Karmu, bio je u strahu da je kraj blizu već od veljače, kada je pročitao knjigu generala Spinole. Pristao je na predaju, ali samo Spinoli. General Spinole je u međuvremenu pristao da preuzme vlast, ali samo pod uvjetom da primi jamstva da ima potporu pokreta oružanih snaga i da mu ta jamstva da časnik s činom većim od pukovnika. Ironično, jedini takav časnik u koordinacijskom komitetu pokreta bio je pukovnik Vasku Gonsalviš, časnik blizak komunistima. General Spinola s korbačem u rukama i monoklom na oku stigao je u vojarnu Karmu u 17.45. Deset tisuća ljudi sada je bilo nagurano u maleni trg ispred stožera Nacionalne republikanske garde. Spinola je odveden u sobu gdje je Kajetanu čekao na njega i premijer se predao. Kajetano je onda u oklopnom vozilu s drugim ministrima svrgnute vlade odvezen i zadržan preko noći u vojarni inženjeriji u Pontinju izvan Lisabona, odakle je bojnik Otelu Sarajva de Carvalho upravljao državnim udarom. U 8 sati sljedećeg jutra Kajetanu i predsjednik Portugala Tomas poslani su u privremeno izgnanstvo na Madeiru. Portugal je te 1974. imao oko 8 milijuna i 750 tisuća stanovnika koji su živjeli na površini nešto veći od 90 tisuća četvornih kilometara. Portugal je bio i najsiromašnija zemlja izvan istočnog bloka. Ali ta je zemlja bila i tekako važna. Bila je članica NATO saveza i preko nje je vodio ključni zračni most i pomorski put koji je spajao Sjevernu Ameriku i Zapad Europe. I zadnje, ali ne i manje važno, Portugal je imao golemo kolonijalno carstvo kojemu su trajali ratovi za oslobođenje. Gvineja Bissau i posebno Angola i Mozambik bili su bitni u globalnom hladnom ratu. Usprkos toj važnosti, kako je udar od 25. travnja zatekao režim, tako je zatekao i ključnog portugalskog saveznika. Kenneth Maxwell piše. Kako je to rekao Cord Mayer, tada šef Cine postaje u Londonu, kada je došlo do revolucije u Portugalu, mi smo bili na ručku, potpuno iznenađeni. Američki veleposlanik u Lisabonu bio je stari ljubazni odvjetnik Stuart Nash Scott, pripadnik establishmenta s istočne obale i bez ikakvog diplomatskog iskustva. Bio je na zorima u posjetu američkoj bazi kada se dogodio puč. Kako je aerodrom u Lisabonu bio zatvoren, odlučio je otići u Boston kako bi prisustvovao okupljanju studenata na Harvardskoj školi prava. Bio je to izvanredan gaf za veleposlanika akreditiranog u zemlji koja je bila usred oružane pobune i bio je to jedan od čimbenika koji su potkopali njegov kredibilitet u očima Henrya Kissingera. Priča o gospodinu Postu, zamjeniku voditelja misije, još je dirljivija. U intervju s portugalskim novinarom on je opisao kako je prvi put čuo za udar. Bio je još mrak. Telefon je zazvonio u spavaćoj sobi. Stražar u našoj kući, bivši član DGS-a, portugalske tajne policije, zvao je iz garaže. Rekao mi je, Perigo, perigo, opasnost, opasnost. Nisam ga razumio. Moja žena, napola budna, rekla je, oh, to je njegovo ime. Spustio sam slušalicu i opet zaspao. Bilo je oko šest ujutro kada je jedan od vojnih atašeja nazvao. Rekao je da su tenkovi na ulicama i da se na radiju čuje vojna glazba. Režim koji je vladao Portugalom 42 godine srušen je u dobro planiranom državnom udaru u kojemu su stradala četiri čovjeka. Njih su ubili pripadnici tajne policije koji su u panici pucali u masu koja se okupila pred središtem tajne policije. Ali nakon tog udara nastupili su mjeseci nemira i neizvjesnosti kojima je Portugal bio na rubu građanskog rata i strane intervencije. Govori Želimir Brala. Vratimo se u period koji se zove prek procesu ili periodu revolucionarija in kursu, revolucionarni period ili proces u toku. U širem smislu, to je period koji počinje s revolucijom Karafila počinje 25. travnja, dakle revolucijom, i završava usvajanjem Ustava 25. travnja 76. godine, dakle na godišnjicu revolucije. U užem pak smislu termin opisuje djelovanje stranaka, oficira, ljevih grupacija koje u onoj revolucionarnoj vrućici i određenom stupnju nereda u zemlju koji je nastao vode politički proces prema putu u socijalizam. U procesu uključeni militanti široke lepeze lijevog stranačkog spektra, od socijalističke partije preko komunističke partije do radikalnih stranaka, kao što je na primjer PCTP MRPP, komunistička partija portugalskih radnika, pokret za organizaciju stranke proletarijata, a to je stranka maoističke organizacije, osnovana još 70. u ilegale. Spominjem je, premda ima niz takvih e, stranaka, kao kuriozum, jer je José Manuel Barozu, Barroso, kojega se sjećamo kao iz izrazitoga neoliberala, dok je bio u dva mandata predsjednik Europske komisije, bio je sasvim lijepo maoist i u maoističkoj stranci nakon e, revolucije Karafila. Spinola pokušava krajem rujna 1974. organizirati javnu manifestaciju sebi za podršku, tvrdeći da postoji takozvana tiha većinja koja podržava njegova, njegove prijedloge, koja podržava njegova rješenja. Kako bi izbjegli da Spinola autoritarno preuzme do kraja vlast, komunisti, socijalisti i radikalne stranke, ali uz podršku oficira, podižu barikade na prilazima u Lisabonu da spriječe organizirani dolazak e, Spinolinih simpatizera i tako ta manifestacija propada, a Spinola podnosi ostavku na mjesto predsjednika. Nasljeđuje ga opet general Francisco da košta Gomes, blizak e, komunistima, a na čelu vlade dolazi pukovnik Vaško Gonsalves, veoma blizak komunistima. Antonio de Oliveira Salazar od Portugala je učinio bizarnu zemlju. Godine 1960. francuski pisac André Malraux izjavio je da voli Portugal jer je to zemlja političke nestvarnosti. Životni standard u Salazarovom Portugalu nalikao je na standard neke afričke zemlje. Te 1960. portugalski prihod po glavi stanovnika iznosio je 160 dolara. Turska je te godine imala prihod po glavi stanovnika od 219 dolara. Salazar je želio da njegov Portugal bude izoliran i nerazvijen. Otvorenost i razvoj izložile bi zemlju promjeni, a on je promjene mrzio. Kenneth Maxwell piše. Činilo se da Salazar čuva romantičnu sliku Portugala i njegovog carstva, viziju izgubljenu u vremenu, sigurnu u istine koje su davno drugdje napuštene. Američki diplomat George Paul 1963. nakon posjeta Lisabonu zapisao je da se čini da Salazar živi u više stoljeća, kao da su princ Henrik Moreplovac, Vasco da Gama i Ferdinand Magellan još uvijek živi i aktivni u oblikovanju portugalske politike. Salazar je zamrznuo ekonomske i socijalne strukture Portugala. Mi smo antiparlamentaristi, antidemokrati, antiliberali, rekao je Salazar 1936. Mi se protivimo svim oblicima internacionalizma, komunizma, socijalizma, sindikalizma. Vladati, rekao je otvoreno, znači zaštititi ljude od njih samih. Dobar dio 50. godina 20. stoljeća Salazar je Coca-Colu držao izvan Portugala. Smatrao je da će ona pokvariti Portugalce. Kada su u Angoli otkrivene velike zalihe nafte, on je to komentirao s jednom riječi – šteta. Salazar je putovao izvan Portugala samo kako bi se susreo sa španjolskim kaudiljom Franciskom Frankom. Fanatično je pazio da svake godine budžet bude u plusu, gomilao je zlatne rezerve. Za sve one koji su smatrali da je takav Portugal loš, postojala je tajna policija i razvijeni sustav represije. Veliki dio Portugalaca pobjegao je od tog režima. Između 1960. i 1971. iz Portugala je otišlo 900 tisuća ljudi. Većina njih bila je starija od 18 i mlađa od 35 godina. Samo je u Francuskoj bilo oko 700 tisuća Portugalaca. Minimalna plaća u Francuskoj bila je veća od plaće koju u Portugalu zarađivalo 92% stanovništva. Značajan poticaj odlasku mladih bila je bojna služba. Nakon početka rata u kolonijama ona je mogla trajati između 4 i 6 godina i često je značila odlazak u opake ratove u Angoli, Mozambiku i Gvineji Bisao. Više od 40 godina takve vladavine dovele do nečeg krajnje rijetkog. Većinu državnih udara planiraju i vode pukovnici ili generali i oni su u pravilu desno ili krajnje desno orijentirani. Državni udar u Portugalu 1974. planirali su izveli poručnici, satnici i poneki bojnik. I svi su oni bili lijevo orijentirani. To je uzbunilo moćnog portugalskog saveznika. Činilo se da su svi glavni protagonisti portugalskog prevrata ili socijalisti poput Marija Soareša ili simpatizeri komunista poput većine mladih časnika iz pokreta oružanih snaga. SAD pažljivo promatra što se događa u Portugalu. Henry Kissinger, tada je Nixonov savjetnik za nacionalnu sigurnost i sa velikim nepovjerenjem gleda što se to tamo događa u Lisabonu, premda je već imao e, sastanak sa Koštom Gomešom i sa Marijom Suarešem. Manje je e, prema Suarešu nepovjerljiv Frank Carlucci, koji je tada američki ambasador u Lisabonu, budući zamjenik direktora CIA. I Carlucci preporučuje da SAD igra na Marija Suareža, za kojeg kaže u jednom telegramu koji je uputio State Department da je Suarez the only game in the town. Jedina igra koju treba igrati u gradu, dakle jedini koji zaslužuje povjerenje, istinski liberal, čovjek s velikom ambicijom za vlašću, kaže Karlući. To će dovesti do toga da će mnogi sumnjičiti Suareša da je zapravo američki čovjek no, Kissinger ipak orkestrira metode pritiska na Portugal i odmah nakon revolucije je već Amerika imala pripremljen plan za izvanrednu situaciju ako Portugal padne u ruke komunista. A ti planovi sadrže vojnu okupaciju Azorskog arhipelaga, prvenstveno otoka Terceira gdje se nalazi baza Lažeš, velika zračna baza NATO-a, silno važna, kao zapravo nosač aviona usred Atlantika, da se lakše doskoči do Mediterana i do izvora nafte na Bliskom i na Srednjem istoku. Međutim, kako se proces odvija? U Portugalu e, početkom 75. dolazi na ušće rijeke teža nosač aviona e, Saratoga i sidri se usred rijeke, ali tako pažljivo da je vidljiv, upadljivo vidljiv izgrade i predsjedništa vlade, iz gornjih katova parlamenta i iz predsjedničke palače. Dakle, <laughs> pazite što, što radite. Poruka je više nego jasna. Ne? Azori su smješteni oko 1500 km zapadno od Portugala i bez njih je nemoguće držati pod nadzorom Sjeverni Atlantik. Kada je počeo drugi svjetski rat, Salazar je objavio neutralnost Portugala i kako bi pokazao Njemačkoj Italiji da ne namjerava dopustiti da zapadni saveznici zauzmu Azore, na njih je uz veliki trošak rasporedio značajne vojne snage. Ali 1943. Salazara je pukovnik Esmeraldo Karolhajš, jedan od ljudi na koje se on oslanjao u ministarstvu rata, obavijestio da je američki i britanski vojni ataše u Lisabonu poručuju da je nakon savezničkih uspjeha u Sjevernoj Africi došlo vrijeme da Portugal napusti politiku neutralnosti. Velika Britanija je Salazara podsjetila na činjenicu da je najstariji međunarodni sporazum upravo onaj između Engleske i Portugala, sklopljen 1373. Salazar je oklijevao, bojao se i reakcije nacističke Njemačke. Odluku su odlučili požuriti zapadni saveznici. Salazar je naravno popustio i zapadni saveznici dobili su pravo da na Azorima sagrade veliku vojnu bazu. Azori su bili ključni za ulazak Portugala u NATO. Odnos Sjedinjenih država prema Salazaru promijenio se za administracije predsjednika Kennedyja, koja je htjela da se riješi status portugalskih kolonija. Ali takva politika nije se dugo održala. Kada je u bijelu kuću ušao Richard Nixon, nije prošlo puno vremena i Salazarovom nasljedniku Marcelu Caetanu, koji je došao na pogreb predsjednika Eisenhowera, on je rekao da je američka politika prema Portugalu bila nepravedna. Važnost Azora ponovno se potvrdila, kao i činjenica da Sjedinjene države uvijek dobiju što hoće. Kenneth Maxwell piše. 6. listopada 1973. na Jom Kipur egipatske i sirijske snage pokrenule su uspješan iznenadni napad na državu Izrael. Sovjetski savez koji je dugo naoružavao ratoborne arapske države uspostavio je golemu zračnu operaciju opskrbe. Washington, kao i Tel Aviv, bio je potpuno iznenađen. Suočena s arapskom prijetnjom da će se poremetiti opskrba Europe naftom, Nixonova administracija zatekla se u situaciji da su pravo slijetanje i preleta zrakoplova odbili svi NATO-vi saveznici, kao i Španjolska, i okrenula se prema Lisabonu kako bi dobila dozvolu upotrebe baze na Azorima. Ali kada su Sjedinjene države kontaktirale Portugalce, oni su bili povrijeđeni stezanjem embarga Američkog kongresa protiv njih i Ministarstvo vanjskih poslova vidjelo je u američkom zahtjevu prigodu da se dobije quid pro quo. Ali zahtjev je pokazao koliko Portugalci nisu shvaćali hitnost molbe i neumjesnost njihovih zahtjeva. Američka administracija nije mogla ukloniti embargo kongresa čak i da je htjela. To izvršna vlast nije mogla učiniti, sigurno ne u nekoliko sati u kojima se trebalo dogovoriti na tešku situaciju na Srednjem istoku. Kissinger je bio bijesan i 13. listopada predsjednik Nixon napisao je oštar odgovor koji je upućen osobno Kajetanu, u kojemu je portugalski premijer upozoren da će odbijanje američke molbe dovesti do odmazde, koju si Portugal u svom izoliranom položaju ne može priuštiti. Kajetano je kapitulirao. Samo Azori bili bi dovoljni da Sjedinjene države s velikom pažnjom promatraju ono što se događa u zemlji u kojoj su revoluciju započeli lijevo orijentirani časnici nisu se, spomenuli smo dvije stranke, ali nisu se samo socijalisti i komunisti pojavili na javnoj političkoj e, sceni. Kao prvo treba znati da su postojale ilegalne stranke, male stranke maloga obima, krajnje lijeve orijentacije i oni su sada izbile na površinu. I počeli su se organizirati javne manifestacije koje su tražile radikalnije mjere kojima su ekstremisti jednim dijelom davali ton. Stoga je na desno krilu političkog spektra e, već 6. svibnja e, osnovana stranka e, Partidu Popular Demokratiku, buduća socijaldemokratska stranka, pučka stranka, a na čelu je bio ime koje treba zapamtiti Francišku sa Karneirom. Ali, slično kao i stranke ilegalne opozicije i većina članova pokreta oružnih snaga i sa Karneru je tražio da se uvede socijalizam u zemlju. Taj njegov stav reflektira snažan pritisak koji je doveo do toga se politika odvijela isključivo na ljevici i došlo je do stigmatizacije svih drugih pozicija. Sve su druge pozicije političke bile sumnjive, sumnjive da zapravo žele braniti prethodni poredak. No, osnivanjem Pučana pokret oruženih snaga bio je prisiljen povući se sa svojih inicijalnih pozicija. I formirana je prva privremena vlada, kojoj je na čelu bio profesor prava Adelino Palma Karluš, a u nju je pokret oružanih snaga primio i lidere komunističke partije, dakle Kunjala, socijalističke partije i demokratske pučke partije, a za predsjednika izborne komisije koja je imala zadaću da izabere ustavotvornu skupštinu, izabran je Francisco Pereira de Mora, ekonomist, jedan od rijetkih ekonomista u tadašnjim čelnim pozicijama, također veoma blizak komunistima. Umjereni oficiri i političari bili su zabrinuti zbog neravnoteže političkog spektra, koji je bio posve ljev ili dominantno ljev, i stimulirali su i postigli osnivanje konzervativne demokršćanske stranke. Tako je osnovan Centru Demokratiku Social, e, socijalni demokratski centar. Na čelu mu je došao Diogo Freitas de Amaral, mladi profesor prava, koji je već i prije bio postavljen kao pomoćnik predsjednika u državno vijeće, osnovano nakon revolucije. Nakon revolucije karanfila od 25. travnja 1974. Portugal je eksplodirao. U samo jednom danu nestao je režim koji je više od 40 godina držao Portugal u izolaciji. David Birmingham u svojoj sažetoj povijesti Portugala ovako opisuje tu naglu promjenu. Tugaljive pjesme Fadu bile su ograničene na mjesta na koja su zalazili turisti i oslobođena generacija bacila se u bit glazbu 20. stoljeća. Lisabonski književni sajem preplavio je Avenidu da Liberdade s idejama koje su prije bile dostupne samo ispod pulta i nakladnici su prevodili i objavljivali meko ukoričene knjige s nekad zabranjenim temama poput psihologije i društvene povijesti kao i marksizma i suvremene fikcije. Komunistička partija organizirala je goleme ljetne festivale festivale, na koje su pozvani većina poznatih glazbenih sastava i goleme mase provele su blage noći, lutajući među štandovima, jedući, pijući, slušajući i bez straha se družeći. U euforiji bilo je malo mjesta za osvetu i progon, iako je nekoliko pripadnika tajne policije razotkriveno i zatvoreno i neki su uspješni pripadnici poslovne zajednice smatrali uputnim slijediti šačicu političara u privremeni egzil u Brazilu. Prva privremena vlada pada nakon manje od dva mjeseca postojanja. Njezin predsjednik Palma Karluš pokušava smanjiti stupanj anarhije koja prijeti da će se vladati ulicama. Pokušao je jednim manevrom ojačati Spinolinu poziciju. Spinola nije na lijevim pozicijama. Spinola je u svom političkom profilu, pragmatičan čovjek koji je znao da će mladim kapetanima trebati jedan general da pregovara sa drugima, dakle da na čelu bude general, a ne oficir niskoga čina, ali bio je desničar sa monoklom na jednom oku koji monokl je počeo stavljati pošto je u drugom svjetskom ratu bio u Njemačkoj u posjetu Wehrmachtu. Manevar da se Spinolina pozicija ojača odbija većina zastupljenih partija, osim sakarnere u vladi, ali i moćna koordinacijska komisija pokreta oružanih snaga. Pokret oružanih snaga ima dvije komisije. Jedna ona bi se zapravo trebala zvati civilna i vojna, ali zovu se koordinacijska komisija koja je civilna ili bi se civilnim pitanjima trebala baviti i druga vojna koja se bavi vojno-političkim zapravo temama. Ta je komisija imenovala drugu iduću privremenu radu, a ne predsjednik Spinola. Jedan njezin član, pukovnik Vaško gosalvoš došao je na čelo, a od ministara bio je tu major Vitor Alveš, koji je na neki način vezan uz Zagreb. On je naime potpisao sa portugalske strane 1977. godine sporazum o bratemljenju sa gradom Zagrebom. Svoje strane je potpisao i u Latin. A član te vlade je bio i major Ernesto Melu Antunoš, pored druga još tri eh, oficira. Tako se pokazalo da je pokret oružanih snaga odstupio od još jednog zacrtanog cilja, da će privremena vlada biti civilna bez oficira. Promjene nakon revolucije Karanfila bile su brze. Nezavisnost je gotovo odmah dana Gvineji Bisao. Počeli su i pregovori o nezavisnosti Angola i Mozambika. Mozambik će nezavisnost dobiti u srpnju 1975. U Angoli pregovori o nezavisnosti ići će puno teže zbog sukoba između oslobodilačkih pokreta. Nakon davanja nezavisnosti kolonijama, u Portugal će se vratiti oko pola milijuna Portugalaca koji su živjeli izvan metropole. Spinola se protivio brzoj nezavisnosti kolonija, ali u rujnu 1974. dao je ostavku i više nije mogao zaustavljati promjene. Pokušat će ih zaustaviti pučem u ožujku sljedeće godine, ali neće uspjeti. Ernestu Melo Antunes će odigrati veoma važnu ulogu u narednom periodu. On se pokretu kapetana priključio već 73. godine, dakle on na početku, i bio je jedan od stratega, jedan od ideologa revolucije Kranfila. Posebno se istakao takozvanim dokumentom devetorice, koji je ostao e, poznati kao dokument Melo tuniš O čemu je riječ? Riječ je o grupi od devet oficira članova Vijeća revolucije umjerene tendencije, koji su 7. kolovoza 75. objavili dokumente u kojem se razjašnjavaju političke i ideološke pozicije unutar izvan pokreta i snaga. Njima devetorici je pristupilo potom 15 viših oficira, a ta je skupina umjerenih dakle, pripadnika pokreta i snaga odbila bilo kakav socijalistički model na snazi u zemljama tadašnjeg istočnog bloka Varšavskog pakta odbile također i socijaldemokratski model Zapadne Europe i zalaže se za alternativan socijalistički pokret utemeljen u političkoj i pluralističkoj demokraciji uz temeljne slobode prava i jamstva. Dokument se zalaže za treći put, dakle stvaranje širokog društvenog bloka na prijelazu u socijalizam, u društvo, kako piše tamo, bez klasa, gdje ne postoji više eksploatacija čovjeka po čovjeku i uz ritmove adekvatne portugalskom društvu. A taj dokument devetorice bio je prvi javni iskaz političkih ideoloških razlika unutar pokreta oružanih snaga. U njemu se dakle jasno zauzima stav protiv pokušaja Portugalske komunističke partije da preuzme vlast, to jest protiv toga da Portugal krene, citiram, putem koji su stvari krenule, putem koji će odvesti Portugal da postane sve bliži sovjetskom modelu. Dokument je razvrstan u kasarne i oko 80% oficira ga je prihvatila, što je važno i što će se pokazati krucijalnim zapravo. Grupa devetorice istovremeno zadužuje Ramalja Janeša, Antonija Ramalja Janeša, da pripremi operativne planove protiv eventualnog pokušaja lijevih radikalnih e, frakcija oruženih snaga koje su se okupile oko premijera Vaška Gonsalveša i komunističke partije, kao i oko revolucionarnih oficira kojima je na čelu bio moćan hotel Sarajeva de Karvalju, komandant Kopkona, a namjera je bila da se razradi plan koji bi se spriječio da ekstremističke snage preuzmu vlast. I što se zaista i dogodilo 25. novembra 1975. godine, Antonio Romanjo Janeš bio je odgovoran za operativnu koordinaciju toga plana i uspješno ga je proveo, e, suzbiši svaku mogućnost vojnoga udara sa lijeve strane. Podjele među časnicima koji su izveli revoluciju Karanfila bile su vidljive od prvog dana. Svi su htjeli demokratski Portugal i odlazak iz kolonija. Pitanje je bilo što se smatra pod demokracijom te kako brzo treba otići iz kolonija. General Antonio de Spinola, prvi privremeni predsjednik Portugala nakon revolucije, zagovarao je polagani i planirani odlazak. Čak i neku ulogu Portugala u vanjskim i obrambenim poslovima Angole, Mozambika i Gvineje Bisao nakon osamostaljenja. Za većinu časnika to je bila ludost. Pokret oruženih snaga brzo je u kolonije poslao zapovjed da se zaustavi rat. Bila je to odluka koju je vojska pozdravila. Nitko nije htio poginuti za sada već očito izgubljenu stvar. Podjele među časnicima bile su vidljive i stranim promatračima. U lipnju 74. Spinola se na Azorima sastao s američkim predsjednikom Richardom Nixonom oči susreta od Henry Kissingera tražio je da sam ode na taj sastanak. Nije imao povjerenja u svoje kolege. Ali nisu ni oni u njega. Ključni čovjek revolucije Karanfila također je odlučio da se treba jače angažirati u stvaranju novog Portugala. Uskoro će taj balans u korist oficira, zapravo uteg na strani oficira, staviti hotelu Sarajeva da krvalju major koji je upravo promakon pukovnika, koji je u svom govoru naglašavao da su do pada prethodnog režima doveli mladi poručnici, kapetani i majori, a ne generali. Poruka je bila jasna da se generali trebaju povući, da generali napuštaju ideale revolucije. Dakle, najavio je da će se on tome e, suprotstaviti. A ima se čime suprotstaviti. Naime, bio na čelu Kopkona. Kopkon je komandu operacional du kontinent, operativna komanda na kontinentu, to je tijelo zapovjedništvo unutar generalštaba, vojno zapovjedništvo, osnovano da upravo osigura provođenje programa pokreta oružanih snaga i sačinjavale su ga dio specijalnih jedinica svih tri rodova oružanih snaga, a obuhvaćalo je i Lisabonsku vojnu oblast i imalo nadležnost i nad žandarmerijom i nad policijom javne sigurnosti. Otelo Sarajeva je bio zaista karizmatska ličnost i vođa pokreta oružanih snaga koji je operativno razradio i proveo samu revoluciju. Drugim riječima može se smatrati nije da su drugi bez zasluga, ali možda se smatrate da je on zapravo oborio salazarističku diktaturu svojim organizacijskim sposobnostima i preveo Portugal u demokraciju operativno zapovjedanje udarom je povjereno hotelu i upravo on iz jedne prostorije zastrhitih prozora u garnizonu sjeverozapadno od Lisabonskog aerodroma proveo plan od 24 stranice koji je sam rukom napisao, rukom jer nije znao tipkati, nije imao povjerenje ni u koga, bojeće se da ne procuri što, što smjera. I tako je udar proveden, ostao je poznat kao revolucija Karafila. Zašto revolucija Karafila? Zato što, dakle, kraj je travnja, e, karafili cvjetaju i jedna žena je zamolila vojnika cigaretu. Vojnik joj je dao cigaretu, a ona nije imala ništa drugo, pa mu je stavila karanfil u cijev puške. E, zatekao se tu fotoreporter, e, slika je obišla svijet i onda su i drugi počeli, zato je to revolucija karafila. Svo vrijeme Sjedinjene američke države pažljivo prate što se događa u Portugalu. Na sastanku sa doručkom koji je počeo u 7 sati 45 minuta ujutro 2. siječnja 1975. Henry Kissinger, državni tajnik tada predsjednika Geralda Forda i ministar obrane John Schlesinger razgovarali su o Portugalu. Što su tamo govorili, piše Neil Lockery u knjizi Iz sjene, Portugal od revolucije do današnjeg dana. Kissinger je započeo razgovor. Trebamo imati program za Portugal. Postoji 50% šanse da ga izgubimo. Bez stanke Schlesinger je odgovorio. Imamo hitni plan da zauzmemo Azore. To bi potaklo da Azori proglase nezavisnost. Na sljedećim sastancima s čelnicima Cije Kissingeru je rečeno da su šanse za poticanje nezavisnosti Azora minimalne. Većina stanovništva na otocima odana je Portugalu i vojni garnizon jednako je odan snagama revolucije u Lisabonu. U jednom trenutku CIA je ipak ispitivala mogućnost da portugalske skupine u izgnanstvu u Španjolskoj iskoristi kao sredstvo da se pokrene proces u kojem bi te skupine zauzele Azore i Madeiru. Od tog plana nije bilo ništa. Brzo se pokazao kao opasan i neizvodljiv. U veljači 75. pojavljaju se vijesti da se u Španjolskoj osniva organizacija ekstremne desnice, koja se vezuje uz Spinolu, koja bi zadatak bio izvesti kontrarevoluciju u Portugalu i vratiti njegove sljedbenike na vlast. Počinje kružiti glasina da će doći do krvoprolića, i svi oficiri koji se vezuju u Spinolu, da su njegovi simpatizeri, odmah se su otjerani iz sektora koji kontrolira komunistička partija. Ali zaista, spinolisti se 11. Eh, ožujka 75. godine lačaju oružja, pokušavaju provesti državni udar. Spinola je preuzeo zapovjedništvo udara, no udar propada. Kao odgovor također na taj pokušaj desnog udara, odmah nakon njega, nakon propalog udara, vlada nacionalizira banke i osiguravajuća društva, veliku kemijsku kompaniju, veliko brodogradilište Lišnav eh, i druge velike kompanije točno na godišnjicu revolucije Kanafila, godinu dana nakon revolucije, 25. travnja 1975. održavaju se izbori za ustavotvornu skupštinu. Velika većina birača glasa za socijalističku stranku, koja se malo pomalo priklonila liberalnijim pogledima, a godinama kasnije prigovarajući da je stavila socijalizam u ladicu i zatvorila tu ladicu. Socijalisti su dobili 116 od 250 mandata, pučani su dobili 81 glas, odnosno mandatne glas, a komunisti 30 i teško bili da bome razočarani svojim rezultatom, a različite ove silne stranke koje su se rodile ili pojavile nakon revolucije su dobile rezidualan, minimalan, e, irelevantan potpuno broj glasova. Dakle, već se stvara duopol koji će dugo godina se izmjenjivati na čelu Portugala. Revolucija karamfila teško da se mogla dogoditi u teže vrijeme. Godinu dana prije nje vojska je uz potporu Sjedinjenih američkih država u Čileu s vlasti svrgnula demokratski izabranog predsjednika socijalista Salvadora Allendea. Strah od takvog desnog udara uz američku potporu bio je prisutan i u Portugalu. Krajem te 1973. zemlje članice OPEC-a povećale su cijenu nafte za četiri puta. Taj je skok cijena nafte dokrajčio godine blagostanja u Europi. Portugalu koji to blagostanje nije ni okusio, bilo je još gore. Godine 1975. Portugal je trošio 30% više nego što je proizvodio. Filipe Rebiro de Menešeš u knjizi Borba za Južnu Afriku 1960-1980 ovako opisuje 75. u Portugalu. Južnoafrička obavještajna služba BOS suho je zabilježila da pitanje tjedna nije tko vlada, već vlada li itko u Lisabonu. Vojna disciplina lomila se. Govorilo se o građanskom ratu i Lisabonskoj komuni, a organizacije s imenima poput Ujedinjeni vojnici će pobjediti pozivale su vojsku da otkaže poslušnost svojim časnicima. To je kulminiralo 25. studenoga 1975. kada je najradikalniji dio oružanih snaga, padobranci, djelujući bez svojih časnika, okupirao niz vojnih objekata. Vlada je odgovorila silom, brzo gušeći pobunu. To je ljeto 75. ostalo u povijesti kao vruće ljeto. Šire se spontano zauzimanje kuća, spontano zauzimanje tvornica, latifundija. Na sjeveru se javlja i grupe ekstremne desnice. Veliko je nasilje u zemlji, vandaliziraju se sjedišta komunističke i drugih ljevih stranaka, naročito je to na sjeveru i u centru zemlje. U lipnju 75. zasjeda politička komisija Vijeća revolucije da odluči što činiti. Rezultat je dokument plan političke akcije, on reafirmira cilj izgradnje socijalističkog besklasnog društva, ali prihvaća sudjelovanje političkih partija. Također iskazuje namjeru da ojača vezu sa narodom jednom vrsti direktne demokracije koja bi bila sposobna da spriječi manipulativno djelovanje stranaka. Plan je naravno nejasan, pokušava zadovoljiti kontradiktorne interese, pokušava zadovoljiti stranke ekstremne ljevice koje traže oruženu pobunu protiv desnog terorizma i pokušava suzbiti moguć građanski rat zbog e, bilo stranačkih interesa, bilo inozemno potpomognetih procesa. U srpnju Vaško Gonsalves razrađuje dokument kojim predlaže uspostavu narodne vlasti, stvaranje hijerarhije udruga i narodnih skupština, a unutar vijeća revolucije počinje se organizirati otpor premijeru Gonsalvesu, što je dakle paradoks. Imaš s jedne strane premijera, a s druge strane vijeća revolucije koje objektivno vodi zemlju, ali nema koga da je izvode. I u tom času dolazi dobro onaj dokument devetorice koji smo spomenuli, koji je napisao Melo Antuneš, što još sve skupa više minira da bome autoritet vlade, a i Otelu se uskoro distancira od Gonsalveša, krajem kolovaza i pada Vaško Gonsalveš i peta privremena vlada. U rujnu je odmah imenovana nova, šesta privremena vlada. Ponovo joj je na čelu visoki oficir admiral Pinjeru Diazavedu, no to ne smiruje situaciju. 12. studenoga pak velika manifestacija koja organizira Ljevica, blokira zastupnike u parlamentu i drže ih unutra dva dana zatvorene. 20. E, studenoga vlada, to je zgodno, objavljuje da ide u štrajk, veli, jer nema uvjete za vladanje. Randula Vila kada je 25. travnja 1974. godine svrgnuta najdugovječnija europska diktatura, malo je tko znao za većinu ljudi, uglavnom vojnika, koji će odrediti povijest Portugala za sljedećih nekoliko desetljeća. Kada je objavljeno da je za prvog predsjednika privremene vlade nakon revolucije izabran pukovnik Vaško Gonsalves, većina veleposlanstava i stranih novinara koji su izvještavali iz Portugala nisu imali pojma tko je on. U svoj toj masi vojnika jedan će civil izaći kao ključna osoba. Mario Soares će u prvoj privremenoj vladi dobiti resor vanjskih poslova. Nakon toga bit će dva puta predsjednik vlade, a 1986. ime će čast biti izabran za predsjednika Portugala i bit će prvi civilni državni poglavar Portugala od 1926. U drugom mandatu predsjednika vlade dovršio je posao integriranja Portugala, nekad izolirane zemlje na kraju kontinenta, u Europu. Od revolucije Karamfila do tog događaja prošlo je više od jednog desetljeća, govori Želimir Brala. U periodu od revolucije Karamfila do donošenja ustava 76. Eh, godine, dakle dvije godine, Suarašu ime socijalista, a Kunjalu ime komunista igraju glavnu i dominantnu ulogu u političkom životu trveći se i sukobljavajući se u borbi za prevlast. Suarš želi institucionalne promjene, on predstavlja institucionalnu ljevicu, a Kunjal se zalaže za revolucionarne promjene, na primjer za trajnu nacionalizaciju, za trajnu agrarnu reformu u kojem bi se goleme latifundije podijelile seljacima koji nemaju zemlje. Na prvim izborima pod okriljem novog ustava, dakle 76. godine, socijalistička partija pobjeđuje i Suareš postaje predsjednik e, vlade, uskoro je izabran i za potpredsjednika socijalističke internacionale. On razumije interese zemlje kroz perspektivu europske integracije. Dakle, za razliku od Salazara, koji se dičio kako je Portugal ponosno sam, Suareš kao prvi prioritet svoje vlade postavlja pristupanje Europskoj ekonomskoj zajednici. I to iz nekoliko razloga. Naravno, osim političkih razloga, važan je i ekonomski moment. Naime, kolonije, bivše kolonije, više nisu tržište. Iz njih se više ne može dobivati, nemaju više one izvozno-uvozne potencijale koje su imali. Vrijedne sirovine Portugal više ne može tržiti kao što je to radio za vrijeme diktature. Na primjer, naftu u Angoliji, Wolfram ili diamante i prema čitanju Marija Suareša, Portugalu je ključno da što prije postane član Europske demokratske unije koja se tada zvala Europska ekonomska zajednica. On je imao čast kao predsjednik vlade da zajedno sa Španjolskom 1. siječnja 1986. godine potpiše pristup u prekrasnom ambijentu klaustra Jeronomijskog samostana u Lisabonu e, da potpiše pristup Europskoj ekonomskoj zajednici i to vaš u blizini grobnice Vaška Dagame koji je također otvorio nove putove svoje zemlje. Dakle, jaka simbolička poruka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.